All right, where are we? Ephesians chapter I don't know, I forget. Где мы? Я не знаю, забыл. Э, в Ефесянам какая глава? Где мы? Два. Где нам остановиться? Два. <laughs> We are going to finish chapter 2 today. Okay? Мы сегодня закончим вторую главу. Verses 19 to the end. Стихи с 19 до конца. It's not that many, but... Немного, <laughs> но... 19 to 22. с 19 по 22. Let's pray. Давайте and then let's look помолимся. at these verses. There, И this, is a, рассмотрим эти стихи. this is a great. This is a great summary of, uh, for us today about who we are. Это прекрасный итог того, кем мы являемся. Давайте помолимся, и мы рассмотрим. you, Lord, Господь, спасибо за э, Твое Слово. you Спасибо за то, что мы можем доверять Ему. you Спасибо за то, что любишь нас. You've us your word. You've, Ты дал нам свое Слово. You've told us how we are to live in this world Ты сказал нам, как нам нужно жить в этом мире. so that we might have full and meaningful lives. Чтобы у нас была полноценная и э, с- жизнь со смыслом. And thank you for what these verses here tell us Спасибо, Господь, за то, что нам говорят эти стихи. and how they help us to, to better understand ourselves И как они помогают нам понимать себя лучше. and our relationship with you. И наши отношения с Тобой. Pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Аминь. What's your name? Как вас зовут? Uh, that's pretty simple, yes. М, Ну, это просто. Okay. <clears throat> but let's let's let's ask a, a little bit a little more deeply. What, what does it mean? Давайте немного глубже зададим Did you watch the movie? Кто мы такие? Вы видели фильм? What's the, what's the name of the movie? Uh, как называется I always этот forget фильм? Names of movies. Всегда забываю названия фильмов. Uh, space movie. Про космос какой-то. Oh, shoot. Star Wars? No, not Star Wars. Oh, see, now I forgot. Oh, well, it doesn't matter. I didn't write it down. Короче, не записал я название фильма. Very funny movie. Очень смешной фильм. One of the strange creatures in the movie. И один из странных... э, Remember? Very tall and couldn't talk. В <laughs> Didn't этом talk. фильме он был очень высоким, и он не мог Not говорить. Star Wars. Guardians of the Galaxy. Thank Вот you. это. Oh, that guy. Thank you. The big Guardian tree. Groot. Groot. Yeah, what is I am I am Groot. I am Groot. Так он же не мог говорить. Right? Он, он не мог говорить, но говорил свое имя, я Грут. He, he knew, he knew who he was. Он знал, кем он был. The other night, um, and I had the opportunity. This is very cool. This is very cool. Э, послушайте, это очень круто. Э, недавно у Моли и у меня была возможность сделать done in Ukraine. То, что мы никогда не делали в Украине. We went to the theater. Мы сходили в кинотеатр. Our landlord, our landlord's wife is the manager of the movie theater at Union. Мужчина, у которого мы арендуем квартиру, она, о, его, его жена менеджер кинотеатра. Okay. And on Tuesday nights, и по вторникам она решила, что по вторникам было бы круто, если бы фильмы по-английски там крутили. And the other day, uh, our landlord came and he gave us two tickets. И вот наш, как он называет, арендатель? Пришел и дал нам, Эдик, в общем. Эдик. <laughs> Пришел и дал нам билеты в кинотеатр. so, uh, so we went to the to the movie. Ну, Пошли в кино. <clears throat> And uh, when it was over, we were leaving the, the theater, Когда закончился наш <clears throat> сеанс, мы уходили с and I heard I кинотеатра, heard someone say, и я I was walking услышал, out, and somebody- услышал, как I кто-то heard this, крикнул, Pastor! «Пастор!» <laughs> I knew They were talking to me. Я знал, что они ко мне обращаются. I didn't know who it was, я не знаю, кто это был. But they knew who I was. Но они знали, кто я был такой. So it was very easy. They were calling, очень, they were calling me. Очень легко, они звали меня. As I thought about that, И когда я потом об этом подумал, do we know who we are? Мы знаем, кто мы такие. Do we know who we are as believers? Знаем ли мы, кто мы как верующие. In these, in these verses, в этих стихах, just, just very few verses here, несколько стихов, Paul tells us several truths about who we are. говорит нам, рассказывает нам несколько истин о том, кем мы являемся. Our, our identity. Наша идентичность. Okay. So let, let's look at this. It's, it's very important that Давайте we рассмотрим understand what Paul is saying here, okay? Это очень важно понять, что же говорит нам Павел. Verse 19. 19 стих. Just the first part. The first part. Только первая часть. Okay. Поэтому вы уже не чужие и не инородцы. Okay. Хорошо. That's it. Все. What is Paul saying? Что говорит Павел? He's saying we are no longer, as believers, он говорит о том, что мы, как верующие, we are no longer больше не on the outside looking in. Мы уже не вне круга, заглядывая туда. We are, we're, we're friends with God. Мы друзья с Богом. We are on the inside circle. Мы во внутреннем. With who? обществе. С кем? С Богом. Бог это вселенная, Бог всего творения. Мы не просто какие-то oh, покупатели, которые смотрят на витрины и думают, о, смотри на это, на это. Нет. We have a personal relationship with God. У нас есть личное отношение с Богом. We're not strangers. Мы не какие-то чужие или незнакомцы. aliens. Мы не инородцы, не те, кто вне этого общества. Из-за наших отношений со Христом мы внутри находимся. И мы с Богом. Вот кто мы такие. As believers. Как верующие. Wow. What else does Paul tell us? Что еще говорит нам Павел? Well, look at the rest of verse 19. Посмотрите на остальную часть этого стиха. Вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. <clears throat> Okay, all right. what else is what is Paul saying? Что же еще говорит Павел? He gives us two pictures. Он дает нам две иллюстрации. Both <clears throat> of these pictures Обе эти иллюстрации say that we are part, говорят, что мы являемся частью we are part of one true people of God. Э, мы являемся частью единственного истинного народа Божьего. He says, first of all, that we are fellow citizens Написано, что мы сограждане of God's country. С Божьей страны. What does he call his country? Как он называет свою страну? Is his kingdom. Это его царство. Мы говорим о нем как о царстве. Мы сограждане Божьего царства. Но также другая иллюстрация говорится о том, что мы являемся частью Божьей семьи. Это даже более лично. We're not citizens of, of this earth any longer. Мы не, мы не просто, мы не только, подождите, не, не так. Мы больше не граждане этой земли, вот так. We're citizens мы граждане of the kingdom of God. Царства Божьего. Most of you know I carry two passports, right? большинство из вас знают, что у меня два паспорта. I, I can I can move back and forth and. Я могу переезжать туда-сюда или ездить туда-сюда. U.S. and Canada. В Америку и в Канаду. <clears throat> They all think I'm a citizen of that country. Они все думают, что я <laughs> гражданин той страны. Okay. And sometimes as, as believers, Иногда, как верующие, we do the same thing. мы делаем то же самое. We go back and forth. Мы туда-сюда бегаем. Sometimes we act like we're citizens of the world. Иногда мы себя ведем, как будто мы граждане этого мира. In reality, we're citizens of the kingdom Но of God. в реальности мы являемся гражданами Царства Божьего. For Ukrainians, I know it's strange to hear somebody has two passports. Украинцам тяжело понять или странно, что у кого-то два паспорта. And for God too. Для, и Богу это тоже странно. Мы не должны использовать два паспорта. Только один. Через Христа. We give up, tear up or burn up our old passport отдали, мы его разорвали, наш старый паспорт. Мы больше не являемся гражданами этого мира. Мы уже не, вер, не верны этому миру. Наша верность переместилась. Мы являемся гражданами Царства Божьего. Вот кому мы должны быть верными. Это понятно? Вот кто мы такие, вот моя идентификация. Paul gets even more personal, though. А потом Павел еще более переходит на личностный уровень. Он говорит, что мы являемся частью его семьи. Тут говорится, что мы являемся одной семьей. Все верующие. Мы одна семья под одной крышей со всеми людьми Божьими. Вот кто мы такие. Мы семья. we, we talk about being brothers and sisters мы говорим о том, что мы братья и сестры во Христе. It comes from scripture like this. И это исходит из так, таких вот мест Писания. Some churches have a tradition. У некоторых церквей есть такая традиция. Whenever they're together, whenever they meet one когда они вместе, когда они встречают друг друга. Hello, brother Adam. Здравствуй, брат Адам. Hello, sister Rusia. Здравствуй, сестра Руслана. But not just once in a while. That's that's how they identify. Не только иногда, они все время это делают. Это то, как они выражают, идентифицируют себя. You say, well, that's, that's, that's a little silly, isn't it? Ну, подумают, это, наверное, немного глуповато. Well, maybe on one hand, Может, we're not used to that. We're just not просто, used мы to просто that. к этому не привыкли. But on the other hand, Но с другой стороны, it's a constant reminder это постоянное напоминание about what? о чем? Что мы являемся семьей. So it's not, I don't think it's not that bad an idea, maybe. Я думаю, что, может, это не совсем плохая идея. We are brothers, we are sisters, мы действительно together. братья и сестры во Христе, вместе, в одной семье. That's who we are. Вот кто мы такие. Paul goes on. И Павел продолжает. Давайте прочитаем все остальные стихи. Три стиха с 22 по 22. «Вы воздвигнуты на основании, которым являются апостолы и пророки, а его краеугольный камень – Иисус Христос. На нем крепится все здание, поднимающееся все выше и становящееся святым храмом в Господе. В нем и вы Созидайтесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором Бог живет своим духом. What is, what is Paul saying? Что говорит Павел? He says, we are part of the work of God in this world. Павел говорит, что мы являемся частью работы Божьей в этом мире. Думали ли вы когда-нибудь что же я буду делать со своей жизнью? Что я хочу? Кем я хочу заниматься? Что я, чем, чем я хочу заниматься? Кем я хочу стать, когда вырасту? Я думаю иногда об этом. What am I going to do when I grow up? Что же я буду делать или чем заниматься, когда вырасту? Еще не решил. What do you think? What should I do, Sasha? Как ты думаешь, Саша, чем я должен заниматься? Что я должен сделать со своей жизнью? <laughs> А я еще не познался. I don't know myself yet, so. <laughs> There you go. Вот именно. Okay. But for, for a lot of young people, and this is good, it's a good thought. Для многих э, молодых людей это классная, хорошая мысль. I want to be я хочу знать, не знаю, что это, но я хочу быть частью чего-то великого, чего-то важного в этом мире. Right? Правильно? I, I so. Я надеюсь. Okay. Is there anything bigger Есть ли что-то больше, than working with God? чем работать с Богом? I don't think so. Я не думаю. There's nothing bigger in this world. Нет. Nothing more important in this Нет world. ничего большего, величественнее и важнее than working with God. чем работать And that's вместе с exact, I Богом. think that's what Paul is talking about here. И я думаю, что именно об этом говорит Павел Now, здесь. Paul identifies this work of God in the world as what? What does he call it? Павел отождествляет работу с Богом как? Как он называет ее? What is it? We just read it. What does he Мы call только it? что прочитали, как он называет это. The temple. Он называет это храмом. And he's, he's using the word Он temple, использует слово храм, and he's referring to what? и он э, о чем It's the same говорит? thing. The То же temple самое. is То же самое, о чем он говорит. Храм это что? it's a church. Это церковь. Okay? It's just a different picture. Просто по-разному показана церковь. И слово, действительно, которое он здесь использует, очень интересное. Два слова для храма. Первое слово это весь храм, все здание. Но второе слово talks about говорит о, о, том, что внутри здания, внутри храма, есть две э, главные комнаты внутри э, храма. Вы это знаете теперь. There's the, what's called the holy place, называется святое место. Это первая большая комната. А вторая меньшая комната. Это называется святое место. Меньшая комната называется святое святых. The word that Paul uses here Слово, которое использует здесь Павел, is that is the word for this smaller room которая обозначает вот эту меньшую комнату. This is where the, the ark of the covenant was placed. Это там, где был поставлен ковчег завета. This is where God dwelled. Это то место, где Бог находится. So there's two words, right? Два слова. Одно для всего здания. And the same word is used for this smaller room where God, where God dwelt. И такое же самое слово используется на то, на то место, где обитает Бог. Paul uses that word to refer to us. Павел использует вот то слово, говоря о нас. So this picture of the church, Поэтому вот эта иллюстрация церкви is also, Paul says, it's think about it being the holy of holies. Также Павел говорит, представляйте себе uh, святом святых, где обитает Бог. What, what does this tell us about the work of God in the world? О чем это, э, как это нам показывает или что нам говорит о работе Бога в мире? He says three things. Let me just tell you real quick. Он говорит о трех вещах. Очень быстро пройдемся. The first thing he says Первое, что он говорит about the work of God, о работе Божьей you and I, в мире, as we live in this мире world, вашей работы, ваша моя, пока мы живем в этом мире. He says that он говорит, we have, this work has a very firm, strong foundation. Говорит о том, что э, эта работа основывается на очень прочном и сильном основании. That's verse 20, right? 20 стих. Did you, did you notice that? Вы заметили? He talks about the foundation Он говорит об основании этого храма. What's the most, most important, the most important part of a building? Какая самая важная часть здания? The foundation. Основание. Why? Почему? Why? Why, Kostya? Why is the foundation so important? Почему, <laughs> Костя, основание очень Потому важно? что без основания будет он погрузать фун- ну, в землю и разваливаться. Because it's going to sink into the ground and then it will fall apart. Okay. If the foundation is not strong, Если основание не сильное, не прочное, the whole building is going to go. все здание, Right? <laughs> я не умею таких <laughs> звуков издавать. But if the foundation Но если strong, основание сильное, then the building is safe, it's secure. Тогда здание в безопасности стоит крепко. So we, Paul is telling us that the building, Павел говорит о том, что здание, храм, the church, церковь, has a very strong foundation. имеет очень сильное, хорошее основание. Не нужно бояться и беспокоиться об основании. Но также он говорит, что краеугольный камень, что это, что это вообще такое краеугольный камень? На сегодняшний день в здании это просто формальность, не имеет никакой значимости в насколько прочным будет здание. Мы просто кладем We- какой-то кирпич в углу здания, пишем, пишем, например, на нем что-то, посвящается какому-то человеку, например. И мы называем это краеугольным камнем. That's угловым камнем. Это не то, как видел краеугольный камень Павел. <clears throat> was part of the foundation. Краеугольный камень был частью основания. The cornerstone was the first part of the foundation. Краеугольный камень был stone. первой частью основания, самый первый камень. Put this stone in first. Вы кладете этот камень сначала, all of the rest of the foundation и потом все остальное основание is lined up with what? устраивается с чем? Согласно вот этому краеугольному камню. Все... Все потом идет согласно именно краеугольному камню. Поэтому это самая важная часть всего здания. Первый камень и все остальное и выстраивается согласно этому камню. Ну, это тогда понятно. Что же такое краеугольный камень? Это Иисус. Разве это не прекрасная, крутая иллюстрация? То есть фундамент работы Божьей сильный и прочный. Okay, number two, in verse 21. Второе, в 21 стихе. Okay. He says that this building, the church, он говорит о том, что это здание, церковь, is constantly being fitted together in a very skillful way by the builder. Э, это здание строится очень искусным образом самим строителем. Постоянно добавляются новые части, новые кирпичики. What are the bricks? Кто такие эти кирпичики? What would you, Что? what would you imagine the bricks Если бы вы если бы вы представили, то кем бы вы представили вот эти кирпичики? Кто это? You. Это мы. Me. Вы, я. She's a brick. Она кирпич. <laughs> Be careful. I'm a brick. Но я тоже кирпич. Each one of us are bricks. Oh, sorry, what did you say? That's your Each one of us. Each one of us are bricks. Каждый из нас это кирпичик. And they're not just thrown at the building. Oh, there, look, there, Их не просто бросают в здание. О, вон место открытое. Забросил. Нет, нет. The bricks are put exactly where the builder wants them to go. Кирпичики кладутся в точности в том месте, куда хочет положить его строитель. They're put in just the right place. Они кладутся в правильном месте. For my sake? Ради меня? No. Нет. For the glory of God. Но для славы Божьей. So it's not a mistake that we're here together. То есть I don't believe that at all. не ошибка, I, I, что I, мы сегодня здесь вместе. Я we не верю в это. Мы здесь сегодня вместе. Each, each, each uh, visible form of the church, individual local churches. Каждая видимая часть церкви, у каждой местной церкви. God is building. Это Бог строит, созидает. And there's supposed to be new bricks are being added all the И time. постоянно добавляются новые кирпичики. And <clears throat> And God is placing them as He wants, where He wants. И Бог ложит их, когда хочет и куда хочет. Okay? And the third thing that Paul tell, tells us, И третье, что говорит нам Павел, 22 стих. Он говорит, что это работа Божья. 22 стих, что он говорит? Напоминает нам о чем-то очень важном, что вместе это здание, храм, церковь, что, что это такое, чем является? Второй, 22 стих. Что, чем является церковь? Это жилище Бога. Really? Серьезно? Это то, что здесь написано. Посмотрите, что он написал. This is where God dwells. Это место, где обитает Бог. In the Old Testament, Э, в Ветхом Завете they had the first tabernacle, this big tent. Э, первое святилище, да? Или как это? Скиния, спасибо, скиния. Была просто э, палаткой. Moses had that, he built that. Паль, ой, Моисей и построил ее. And then later, а потом позже temple, the building was built, потом было построено здание. and there was a Храм. special place, as I И было described вот earlier. особенное место, которое я ранее описал. Okay? That is where God dwelled. Это то место, где обитает Бог. <clears throat> How did people know that God was among the people? Как люди узнавали или знали, что Бог был среди них? Они видели славу Божью в храме. Это прообраз или иллюстрация, которую Павел хочет, чтобы мы увидели. Какой смысл? В чем смысл? Я не понимаю. Вот следующее. Очень просто. How are people going to see God in this world? Как люди увидят Бога в этом мире? How do they see God? Как они видят Бога? What's the answer? Какой ответ? Through you. Через вас. And me. Или меня. That's his plan. Вот его план. He dwells in the church. That's in you Он and me. обитает или живет в церкви. Это в вас и во мне. If God is going to be visible in Если this world, Бог будет видим в этом мире, how is it going to take place? How is it going to happen? как это произойдет? People will see the glory of Люди God увидят славу Божью through через you and me. вас и меня through how we treat people. Через то, как мы относимся к людям, что мы говорим, how we, what we do, что мы делаем, how we, how, how we have relationship with people. Как у, как у нас строятся отношения с людьми. The reality of God in this world Реальность Бога в этом мире is seen in our lives. показана через наши жизни, in our relationships. через наши отношения. That's who we are. Вот кто мы такие. Wow, that's that's kind of important, huh? Это важно, да? That's God's plan. И это Божий план. Let me review, okay? Давайте подытожим. Who are we in Christ? Кто мы такие во Христе? Five things. Пять пунктов. We're God's people in this world. Мы Божьи люди в этом мире. Number two. Второе. We are part of one family together. Мы являемся частью одной семьи в этом мире. All believers are part Все верующие являются частью одной семьи. Третье. We are only as strong as our foundation. Мы настолько сильны, насколько сильно наше основание. Our foundation is very strong. И наше основание очень сильное praise, и прочное. okay. Слава Богу за это. Okay. four. Четвертое. God's plan. Божий план, is that his temple or church что его храм или же его церковь is to be growing and должна расти и расширяться. More bricks, more bricks. Больше кирпичиков, больше кирпичиков. And number five. Пятое. We, мы, the church, церковь, должны быть выражением Бога в этом мире. Мы должны сделать, чтобы этот мир увидел Бога. Мы показываем реальность святого и праведного Бога. Мы показываем реальность любящего и милостивого Бога. Мы показываем реальность доброго и, и Бога, Бога, который прощает в этом темном и грешном мире. Как еще можно, люди увидят Бога? His plan is that his, he is visible. Его план в том, чтобы его видели через нас. И вот кто мы такие. Как верующие Иисуса Христа. Это является частью нашей идентификации. Я это читаю. И я задаюсь следующим вопросом. Daryl. Daryl. How am I doing? Как ты справляешься с этим? How am I doing it being what God wants me to be? Как я справляюсь с тем, чтобы быть тем, кем Бог хочет, чтобы я был? That's a, that's an important question for each one of us, right? Это важный вопрос каждому из нас, правда? Okay. Any questions? Вопросы есть? A question? Okay. Okay. If you, if you think of a question, please. Если вы okay. у вас возникнет какой-то вопрос, то, пожалуйста, подходите, right. задавайте. Let's pray together. Давайте вместе помолимся. Lord, thank you very much for your word. Господь, спасибо огромное за твое слово. Thank you for what we've learned today. Спасибо за то, что мы узнали сегодня. Who we are in Christ Jesus. Кто мы такие во Христе Иисусе. I pray for each one of us. Я молюсь за каждого из нас. That we can we can truly be who we are чтобы мы действительно были теми, кем мы являемся во Христе. Lord, particularly can help us to, to be a reflection of who you are. В особенности, Господь, помоги нам быть отражением того, кем являешься Ты. This is a very, uh, dark and sinful world that we Это очень э, темный и грешный мир, в котором мы живем. Help us to be light and salt in this Помоги нам быть светом и солью в этом мире. Help us to show holiness and righteousness. Помоги нам показывать святость и праведность. Love and grace. Любовь и милость и благодать. Lord, help us to show people Господь, помоги нам показывать людям путь, way to be friends with you. путь, как мы можем стать друзьями с Тобой. Thank you for our church family. Спасибо за нашу церковную семью. Bless us as we uh, as we fulfill who we are in the world. благослови нас, когда мы будем исполнять свою роль в этом мире. Not that people will think we're great. Не, не для того, чтобы люди подумали, что мы классные. That people will think you are great. Но чтобы они понимали, что ты велик. Well, thank you for the uh, <clears throat> food we're going to have. Спасибо, Господь, за еду, которую мы будем кушать. Thank you for those that have prepared it today. Спасибо за тех, кто приготовил ее сегодня. Thank you for our children. Спасибо за наших детей. Been teaching them today. За тех, кто их сегодня учил. And I pray for the week ahead. Я молюсь за неделю, которая впереди нас. That we can uh, be who we are. Чтобы мы были теми, кто That our identity will be clear to those around us. Кем мы являемся, чтобы наша идентификация была понятна нам. Чтобы люди знали, что мы твои люди. Твой народ. together, Мы молимся вместе, Господь. In Во имя Иисуса Христа. Аминь.